Book 2 39 ავარია ავარია სად არის უახლოესი ბენზინგასამართი სადგური სად არის უახლესი ბენზინგასამართი სადგური საბურავი დამეშვა საბურავი დამეშვა შეგიძლიათ საბურავი გამომიცვალოთ? შეგიძლიათ საბურავი გამოცვალოთ? მჭირდება რამდენიმე ლიტრი бенზინი? მჭირდება რამდენიმე ლიტრი დიზელი? бенზინი აღარ მაქვს. бенზინი აღარ მაქვს. გააქვთ სათადარიგო კანისტრი? გააქვთ სათადარიგო კანისტრი? საიდან შეიძლება დავრეკო? საიდან შეიძლება დავრეკო? ევაკუატორი მჭირდება. ევაკუატორი მჭირდება. ვულკანიზაციას ვეძებ. ვულკანიზაციას ვეძებ. ავარია მოხდა. ავარია მოხდა. სად არის უახლოესი ტელეფონი? სად არის უახლოესი ტელეფონი? თან ხომ არ გაქვთ მობილური ტელეფონი? თან ხომ არ გაქვთ მობილური ტელეფონი? ჩვენ დახმარება გვჭირდება. ჩვენ დახმარება გვჭირდება. გამოიძახეთ ექიმი. გამოიძახეთ ექიმი. გამოიძახეთ პოლიცია. გამოიძახეთ პოლიცია. თქვენი საბუთები თუ შეიძლება თქვენი საბუთები თუ შეიძლება თქვენი მართვის მოწმობა თუ შეიძლება თქვენი მართვის მოწმობა თუ შეიძლება თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება